батьки і діти зобов'язані подавати один одному моральну і матеріальну допомогу. При цьому діти, походження яких встановлене за заявою батьків чи рішенням суду, мають ті ж права і обов'язки щодо батьків, що й діти, які народилися від батьків, які перебувають у шлюбі. До особистих прав і обов'язків батьків по відношенню до дітей слід віднести право і обов'язок присвоїти дитині прізвище, ім'я по батькові, право і обов'язок виховувати і утримувати дітей, визначити місце проживання дитини, забезпечувати їх інтереси при розгляді спорів про них. До майнових прав і обов'язків батьків і дітей слід віднести право і обов'язок батьків по управлінню майном дітей, обов'язок одних і інших поважати спільну і роздільну власність і так далі. До того ж, і батьки, і діти мають взаємні аліментні обов'язки батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, а повнолітні діти зобов'язані утримувати і піклуватися про непрацездатних батьків, аліменти. На неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються у розмірі на одну дитину чверті на двох дітей третини, на трьох і більше дітей половини заробітку, прибутку батьків, але не менш 25% мінімальної плати на кожну дитину. При стягненні аліментів на непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, розмір аліментів визначається у твердій грошовій сумі з урахуванням матеріального становища особи, що сплачує аліменти, і особи, що має їх одержувати. При визначенні аліментів на користь батьків, які стягуються з повнолітніх дітей у твердій грошовій сумі виходять з матеріального і сімейного становища кожного з дітей і батьків та з урахуванням можливості батьків одержувати аліменти один від одного. Глава 25. Шлюбний контракт. Подружжя може укладати між собою всі дозволені законом майнові угоди, однією з яких є шлюбний контракт. Ці шлюбно-сімейні правовідносини передбачені порядком укладання шлюбного контракту, що затверджений постановою Кабінету міністрів України про порядок укладання шлюбного контракту номер 457 від 16 червня 1993 року. У відповідності з цим нормативно-правовим актом шлюбний контракт укладається між особами, які одружуються за їх бажанням до реєстрації шлюбу, а набуває чинності з моменту його реєстрації. Він може укладатися у присутності свідків, якщо на це є бажання сторін. У ньому передбачаються майнові права і обов'язки подружжя. Наприклад, питання, що пов'язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, що придбане до шлюбу, так і під час шлюбу на майно, що отримане в успадкування чи дар, і так далі. Можуть також передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов'язання. Дуже важливим є те, що умови контракту не можуть погіршувати становище подружжя порівняно з законодавством України. Шлюбний контракт укладається за місцем проживання однієї з сторін або за місцем реєстрації шлюбу. Якщо знижується шлюбний вік відповідно до діючого шлюбно-сімейного законодавства укладання шлюбного контракту неповнолітніми відбувається за згодою їх батьків.